Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur është hapur klubi i mëngjesit sot është data 26 mars, ditë e hënë Mirëmëngjesi Jeri, mirëmëngjesi Altin, Olta dhe Lori Mirëmëngjesi Këtu në studio, mirëmëngjesi edhe juve kudo që të jeni Ej, ça bëhet? Mirë Shi si gjithmonë po. në tropikun tonë, është bërë kshu si një gjë po Gjatë gjithë kohës, tani po shikoj pak. Urdhro? Si Londër. Londër, ku më gjen Londër? Kam përshtypjen që Londra namin ka, po. Shiun e kemi ne se nuk nuk besoj se bie kaq shumë. Edhe pa reshtur. S'e dim s'kemi si, jetuar. Si, po, s'ka s'ka bërë vaki. Po gjithsesi, mirë se keni ardhur në këtë pranverë të lagësht, me sa duket i ka shtrydhur me të vërtetë. Dhe kush është duke i shtrydhur? rrobat mbasi i ka larë. Nëse është momenti i fundit. Po, edhe pak zë shpresoj, po shpresoj ti ashtu tham që në Tham kështu se filloi në shkurt, e ke bërë si më mirë, s'mund të jetë gjithë muaji shkurt tham ne. Do vi marsi, do thahet. Erdhi marsi, nuk u tha. Etj, etj, vetëm u thanë gjëra, po. Mendoj se pak se kam lajme të mira për ty. Oh, Okej, oh. dakord. Nëse do më japësh, eh, nëse do më japësh oh. sot ato lajme të mira, do i pranoj. Do të jap dyfish. Do të presim për yën tjetër, ëh? Jo më shumë se në ngritë. Patjetër, Lori. Ja, si jeni njëherë si e kaluat fundjavën? Mirë. Shumë mirë. Latar. Lëvizët gjëkundi? Ja. Jeri je duke u transformuar ngadalë, që je duke bërë kërë, është një kshu. Po pra këto flokët Jeri. A, këto flokët Jeri, po. Nuk kam bërë asgjë. Jo, s'ke bërë asgjë ti, po. Kam fjalën që kështu, po kthesh në një bjonde platin pra, pak nga pak, po. Siç kam qenë. Si si po sikur s'e di kështu ja bën. Dhe po, super. Po, pastaj do të po po. E ti po thua nga e premtja po thua ti. Po. Mirë mirë po. Po them se po vjen në të se. Thjesht është larg. Do të na mësohet edhe në mes syri e ke bën. Bravo Olta. Ka pas një proces larg. Është larg e po se ka qenë po. fundjavë. Po pra. Ishte ashtu. E kuptova. Sa do të kesh hoqja kështu. Po, po kemi një soi. Të sqaron edhe ti atë lajm, sepse edhe ajo atë lajm me ty. Ka ca që e kanë një ditë. Mm. Ja, ne e kemi një. Mirë se kanë ikur ato kora goza mos e akuzoni njëra tjetrën për gjëra që s'janë më. Jo më thjesht ça nuk hasin po them. A më mund të themi që ka raste dhe vazhdon ende, po përgjithsisht çfarë do të thuash? Vazhdon ajo. Tradita e vjetër. Ta njerëzit jo po do ishte bukur nëse do të vazhdonte ende kjo tradita e vjetër. Do ishte bukur. Tradita e larjes një herë në javë thoni ju, që është që është një traditë që ishte kam përshtypjen unë nga e keqja, nuk ishte nga e mira. Opa, shëndet, shëndet. Po. Por nëse do ta bëje tani ende këtë traditën e vjetër, po themi se ja mund të ketë njerëz që e kanë kështu. Që e kanë mësuar. Po, po, po, shkojnë uh, pin kafe te komiteti, po. e ke parasysh me traditën e vjetër, me duan me filxhan të vjetër, në kolltuqe të vjetër. Në atë gjën. Po, po nëse do po, po, nuk e di. Dhe heq dushin, por uh, një herë në javë, maksimumi. Se është ai glorifikimi, e ke parasysh kështu kur s'di asgjë për atë kohë, di vetëm uh, se si ishin filxhanët. Ose mulliri i kafes se ishte kështu. Po për uh, Helmin jo, asgjë. Gjithsesi, edhe ai me ditë filxhan shërbej. Po dua të them, dua të them që uh, nëse do ta bëje tamam dushin si në atë kohë një herë në javë. Tam. Do duhet që ta bëje edhe me dushet e asaj kohe. Normal. Ose kanoçe. bubullinin, ë? E ke parasysh në bam? Ka të frikë. Sepse duhet me vajguri, kështu që duhet të shkosh të gjesh njerëz se ku shitet ende vajguri. Më thoni ju mua ku mund blej robi vajguri tani? Oh, s'na kishte shkuar mendja se. Sepse te Njëzetenjëshi për shembull kishte 6 pika. Ku mund mm. blej, ku mund mbaje radhë për blerë vajguri. Edhe bëheshin ato radhë të gjata me bidon, mm. kështu. Mm. Ishte lezetshëm, sepse kur ishte hmm? në Ballsh. Jo, më duhet të kem në Tiranë një pikë të blesh vajgur. Në Ballsh ka vajgur. Ti të çon në Ballsh direkt. Oh. Ju them pikën më të afër, po. jo në Ballsh. Po duhet të shkoj një ditë pune, e ke parasysh për të gjetur vajgur. Po ti s'do të shkosh me gaz. Kështu që ça të kushton. Nuk nuk po them, nuk po them skuter deri atje. Kam përshtypjen që ai e keqkuptoi pyetjen sikur. Sigurisht, ku të shpojmë për të gjetur vajguri? Nuk po them që të të, të fusim sondat neve të nxjerrim vajguri, jo zotëri. Po them ku të blejmë pak, nëse do duhej që të blinim pak vajguri, ku e blen sot? Unë dal nga shtëpia, për shembull unë s'di nga t'iki. Dikur e dije nga ikje për vajguri. E dinte robi. Po do të ketë ngelur të pak atje, ndonjë pikë. Ajo pika është rrafshuar komplet. Lagje luksoze tani më. 1200 euro metër katror. Po, po. Në një ditë me shi, se kur del dielli vëlla bëhet 1400. Shiko ça pamje. Kthehem pas. Jo se shikon diellin, por shikon reflektimin e diellit. Është njësoj sikur e ke përballë. Po. E ke parasysh po, se do të kalojë ai. Ora është tani 7 e 9 minuta mirëmëngjes të gjithëve mirë se keni ardhur në programin, miq të dashur. Është koha që Jeri të na frymëzojë. Olta menjëherë pastaj do të na tregojë se si do të jetë moti për sot dhe ditët në vazhdim me Jeri. Atëherë shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Winston Churchill dhe është kjo. Suksesi nuk është përfundimtar, dështimi nuk është fatal, guximi për të vazhduar përpara ka rëndësi. A shumë e bukur kjo. Njëra nga thirrjet e veçanta të mm -hmm. Winston Churchillit, kryeministrit britanik gjatë luftës së dytë botërore. Edhe i njërit nga njerëzit thuhet thelbësor në mm -hmm. mundjen e nazizmit dhe së keqes. Mirëmëngjesi të gjithëve mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Faleminderit, Jeri shumë bukur. Mund të na e përsërisësh? Patjetër. Ja ku është. Suksesi nuk është përfundimtar. Dështimi nuk është fatal. Guximi për të vazhduar përpara ka rëndësi. Okej. Okay. Thank you. Uh, të lutem. Mr. Uh, Churchill edhe Jerry. Kemi tani Oltën Miqdashur e cila ka bërë një premtim sot që moti do të jetë pozitiv. Ë? Sot ja. Jo. Mirë, mirë, po tha sot që kam lajme të mira. Po mirë lajme të mira për javën. Këtë po them dhe unë. Do të pra, kesh vetëm për sot. 9 jo, gradësh. Jo tash ti the sot që do të kesh lajme të mira, jo që po, të. Po pra, po dëgjoj, dëgjoj, prit pak. 9 gradë në këto momente, 16 do jetë maksimalja për sot dhe e gjithë dita është me shi. 9 gradë në këto momente. Ndërkohë, edhe edhe një herë edhe maksimalja për sot, atë kamera. 16, 16, oh, shqyr. Ndërkohë nesër e deri të shtunën kemi mot të mirë. Pra, nga po nesër. O vjen ai Hanibali po? Mm. Wow. Vjen Hanibali zonja zotërinj. 4 ditë me diell. Mhm. Mm deri të shtunën, okay. të dielën ka. Dhe temperatura deri 22 gradë. Aha. Oh. Sepse um, dëgjova që është një tip rryme afrikane që vjen. Mhm. Mm e cila është e ngrohtë dhe do ta çonte deri në fillim të prillit. 30 grad, po mm. thoshte fund mars po, fillim prill. Po kjo është javën tjetër. Pam. Ky është Hannibali apo jo? Ky po, që pra, fillon me diell. Hannibali. Nesër. Po ja. Se do të bëjmë ndonjë pyetje thashë, ndoshta bënim formulonim ndonjë pyetje me këtë Hannibalin edhe edhe mm -hmm. ndonjë gjë rrotull, domethënë historike kështu. Se ky është ai që e hëngri Romën e bëri copë-çikë. Po e fillojmë me muzikë. Si thoni? Yes, Patjetër. Sam Smith. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Olta Lorga, mirëmëngjes të gjithëve që jeni në klubin e mëngjesit. Në Radion Kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. Oj oj oj oj oj. Atëherë është Faleminderit. Të lutem. Se ta shikoj tani. Mm -hmm. Jeri ka gjetur uh, Hannibalin fitimtar. Pam. Në Bravo të qoftë Jeri. Po e para për shpejtësinë, por jo, kisha një dyshim mbi piktorin dhe e verifikova më doli direkt. Okej, okay, dakord. Kështu që ne vendosëm që ta bëjmë uh, si pyetje këtu në klubin e mëngjesit. Po, se kush është piktori? Meqë piktura është kjo, që e gjeti Jeri direkt. Se po e përmendim si në mm -hmm. Po nejse. Nga Afrika. Ja, ja, një yshtje nga Afrika. Një yshtje, yshtje. Magji, po. Nga Afrika, e cila do ta ngrohi kohën në ditët në vazhdim derisa thuhet nga fundi i marsit fillimi i prillit do të ishte. Olta më thotë është javën që vjen. Mhm. Mm nga e hëna e mbrapa. Edhe do ta bëj kështu sikur të jetë behar. Aman kur. Ka thënë uh, Të thahet një çik. Ka thënë televizori. Urdhëro? Të thahet një çik. Të thahet pak po. Ka nevojë e di. Po shkoja dje në njërin nga këto mm. vendet ku na pëlqen që të shkojmë herë pas here të dielave, tek ka një kënd lojërash atje, i cili ishte përmby... s'e kisha parë asnjëherë të përmbytur. Normal. Përveç kësaj here, kështu kishte arritur mbante ja 3-4 gisht ujë. Çdo gjë ishte Është si gropa i këndit lojërave. Lojdrave. Lodrave. Lodrave. Si është? Kush j? Ka j apo s'ka? Lodra është pa j fare, po lojra. Ia shtojmë ia heqim, si duam. Ka shumë uh, guaska gjithashtu. Mm. Atë kam e jem, po, jemi uç, po. Kemi marrë shumë s'e dimë ku t'i çojmë. Në dimër, domethënë sa pa filluar sezoni se, po filloi sezoni. S'ka më pastaj. Nuk gjen. Gjë shumë e bukur për të bërë në plazh, për shkakun mm. nëse del. Diku nga që ka nxjerrë shumë gjëra është, është fantastike fare, mund të mbledhësh gjithë fare. Një çizme, një këpucë. Ka jo, shikoj, të duhen për shkakun sepse ne fillojmë gjithmonë që të mbledhim uh, fillojmë që të mbledhim gjëra, guaska. Mhm. Zakonisht ka ca si yje, ca si janë, ka të ndryshme. Tam. Por fillon mbledh, mbledh, mbledh dhe të mbushen duart, pastaj nuk do që t'i fusësh në xhepa ose fillon dhe i fut në xhepa, po diçka ndodh. Edhe të duhet në një moment, për shembull një qese. Një qese ka sa të dush. Sa të dush. Nuk të duhet, jo, po nuk merr qese, s'ke nevojë që të marrësh qese, merr një tas. Tas gjize për shembull. Ka qenë thonë ajo salcë kosi. Po. Kupton ose mustardë pashë një dje. Edhe e merr atë tasin e ke atje. Të firmave të ndryshme, mos fillojmë bëjmë reklama tash, se i dini të gjithë. Kanë dalë gjithë atje në në breg të detit. Edhe e mbush me guacka. Kështu që e ke aty. Dhe nëse të mbushet edhe ajo, pastaj merr një kovë më të madhe, po. E zbraz këtë brenda asaj. E kupton, pastaj mund të marrësh një lavatriçe apo diçka, çfarë s'ka atje, çfarë s'ka nxjerrë deti. Fuçi, çfarë nuk gjen. Gjitha ato gjëra, shikon se si i kemi hedhur që të gjitha në përrenj. Çuni im gjeti lodra, gjeti një zetor të vogël të kuq. Po. Kush e di nga ka ardhur ai. Nga ka udhëtuar vës. Gjithmonë thonë që vijnë nga po. Italia, po. Jo, jo, ta janë ta ato janë si tonët. Shih Italia nuk shet kështu ambalazhe që thonë salcë kosi. Po po. Qoftëse ka ndonjë treg në Brindisi që ka kështu për salcë kosi që shkojnë atje italianë gjithë. E da me na una, oh, ui. E 2 minuta, po. 7:23 minuta në klubin e mëngjesit. Mirë se keni ardhur që të gjithë. Miq të dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altin, me Oltën dhe me Lorin. Jeri po më tregonte për një stuhi rëre, ëh, mm -hmm. që vjen nga Saharaja. Në fakt ka ndodhur në Kretë gjatë fundjavës dhe janë shpërndarë pastaj në internet foto të ndryshme, por duket pamje surreale komplet sepse Çfarë ka ndodhur këtu? Vendi është uh, mbuluar me një pluhur ngjyrë portokall. Ah. Nuk ishte dhe nuk është Hanibali edhe këtu. Po pra Hanibali po. Dhe për të gjithë njerëzit që kanë probleme oh, me alergji, wow. me azmë, domethënë ka shkaktuar probleme edhe shëndetësore. Pra. Ajri shumë i keq domethënë, mm -hmm. për shkak të pluhurit nga Sahara. E kanë quajtur velloja sahariane. Oh, sa bukur. Sa bukur. Çfarë është romantike po? Mirë, mund të mbash maskë, mund të mbash, a? Po është e rrezikshme sepse ata kanë bërë me dije që ky pluhur përmban uh, plumb, ha. zink, krom, edhe një lloj tjetër vanadium që shkaktojnë probleme me frymëmarrjen. Pak heroinë. Ne për zinkun kemi nevojë. Pak heroinë. Ti mund mund të kesh nevojë, Olta. Kështu që ata kanë po zinkun jo, me jo shumicë jo ndoshta aty. Jo në këtë lloj forme, Olta. S'e merr zinkun kështu. Po ti je dozë të mirë. Hap gjuhën kështu edhe të bëhet gjuha jeshile, gjithë zink. Yikes. Ehm, um, yikes. Sa mirë që nuk jemi atje. Në Kreta? Mm. Po, do të ishte mirë, e ke parasysh se kalon kjo. Mos u bëj kaq mavri, duhet ta mendosh pak më gjatë, do doje të ishe atje në Kretë. Është bukur në Kretë. Është këndshëm shumë. Por eh, Hm? Ne të dy siç e kemi zakon thashë. Po po, që ti kanë manto e kanë paf. A s'ia vlen. Në fakt është pak larg. Jo, nuk është puna atje. Po nuk shkohet me kalamaj në Kretë, kam përshtypjen. Jo, jo, e ngatërron me Mykonos ti. Jo, Mykonos, unë ato po si, ato smetron fare, s'kam punë fare aty. Në Kretë mund të shkosh. Po them kështu, në Kretë ishte Zorba, po? Mhm. Pam. Po mirë më. Që thoshte duhet ta hash qengjin e ta bësh valle. Se pastaj, se pastaj është keq thoshte, ta hash qengjin edhe ta bësh çarë? Po të rrish në vend. Duhet të çohesh ta bësh valle. Po, është po. filozofia pra, se i mbetet hatri. Deri atëherë është i gëzuar. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, stuhi rëre thotë Jeri, miq të dashur. Shiko si duket Kreta? Ta bësh që t'i duket sikur s'i punojnë veshët. Fiks. Alino. Alon, Olta. Çfarë thotë? Mhm. Anagrama, anagrama ah. thamë. Okej, kujdes Alino. Dëgjoni tani se është uh, gati, miq të dashur, e sapo bërë anagrama për ditën e sotme. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë anagrama për uh, ditën e sotme është shipulure. Çfarë? Shipulure. Është uh, fjalë japoneze Jeri. Është një lloj uh, gatimi. Bëhet me mish pule. Mhm. Mm erëza. Mhm. Mm Gjizë gjallë, miell. Gjë gjallë. Dhe një skuqje e fortë Anagrama. Zgjidheni dhe na e dërgoni mbrapsht këtu në klubin e mëngjesit. Bravo Blendi. Oh, faleminderit. Shumë lezetshëm. Oh, bravo Blendi, je sot. Je kështu, e ke vënë kështu. Po më thotë shumë bravo Blendi, un do të hidhem përpjetë. Jo, po e ke ngatërruar shumë bukur. E kam ngatërruar faleminderit. Je, u bë diçka në lidhje me Mark Twain. Po. Mark Twain zonja zotërinj i famshmi shkrimtar, poet, mm -hmm. komik stand-up ndër të tjera. ë uh, i cili lindi dhe vdiq në kohën kur kaloi kometa Halley. Mm. Mm. Domethënë Mark Twain ka lindur në të njëjtën ditë që kometa Halley fluturoi nga toka. Në qiellin tonë. Po. Ka lindur në Dhe thotë që un erdha, po në atë ditë. Mhm. Mm Madje ka thënë që un ë uh, erdha me kometën Halley në vitin 1835. Mhm. Mm dhe një vit para se të vdiste në 1909 tha se Kur të kalojë Halley prap, si ishte marrë vesh që do të kalon kalonte Halley prap, mm -hmm. kometa. Tha un shpresoj të vdes me të. Të më marrë me vete. Se Zoti duhet ta ketë bërë të tillë, thot ai. Që ne dy bastardë bashkë të vinim bashkë të iknim. Për këtë vetë dhe kometën Halley. Kjo është në një Interesante, nuk e dija këtë. Antologji të re që është botuar nga Universiteti i Stanfordit, atje mund ta lexosh këtë. Është citati. I came with Halley's Comet in 1835, thot ai, në mënyrë të famshme në vitin 1909. Edhe në 21 prill të vitit 1910, kometa Halley vdiq dhe e di kush, uh, më fal, kaloi. Kaloi. Dhe e di kush vdiq? Kush? Më 21 prill të vitit 1910. 1910. Mm. Po ai, mhm. ai vdiq. Po ai vdiq. Po pra. Të njëjtën ditë që kaloi kometa. Wow. Mhm. Mm Shumë rastësi. Shumë rastësi. Rastësi. Po ja që ja tregon më është e vërtetë. Po, po, është edhe në këtë libër siç thashë nga Stanford. Mark Twain lindi bashkë me kalimin e parë të kometës Halley në 835 dhe ditën që kaloi sërish kometa Halley në 1910, 21 prill. Është data e vdekjes së tij. Kaq? Na le pa fjalë. Po, pra. Bum, ata e lëshojnë mikrofonin po s'po bie, ata e mikrofoni nuk bie. Kthehemi mas pak në klubin e mëngjesit është uh, koha tani për Paloma Faith. Miq të dashur, ora 7 e 36 minuta e pak. Mirëmëngjesi miq të gjithëve 7.39 minuta në këto momente dhe unë jam Blendi, së bashku me Jerin Mirëmëngjes Me Altin Sulajn, Orta Rekën dhe Lorin Terezin Gjithashtu çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 Jeri çfarë po më tregoje tjetër, se ti ishe gjithë kështu Një video e të çuditshme që po shikoja në këto momente Jo, po shikon video ti xhiruar në një orë. Ne kemi ardhur në punë, ajo shikon video thotë. Aha. Po se është diçka jo normale. Po shoh një film tani. Edhe unë. Shikoj videon, unë e kam nisur dhe mund ta shohim të gjithë së bashku, por po e shpjegoj. Ka ndodhur në një plazh në New Orleans, në mm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku uh, disa njerëz kanë qenë në një bar duke ndenjur me njëri tjetrin dhe kanë vënë re diçka të pazakontë. Bëhet fjalë për një gaforre, e cila me sa duket është arratisur nga shefi i kuzhinës. Po, gaforrja është arratisur nga shefi i kuzhinës. Po, mm -hmm. edhe është ngjitur në tavolinë pranë një kanaçeje birre dhe në dorë pra mban një cigare. Një kanaçe apo kanaçe? Jo, s'ka mundësi. Po, mban edhe një cigare dhe duket sikur po e tymos atë. Nuk duket se sikur po e tymos, nuk është se po e pin që mund të ketë patalle. Tani nuk e di. Ja, po shikoj ajo është. Ajo atje po? Po ajo është. Por lëvizjet i bën fiks. Duket tamam sikur po e pin. Nëse ajo është duke kam përshtypjen që gaforrja s'ka mushkëri. Që ta thithë cigaren. Po. Megjithatë veprimin e bën njësoj sikur është duke e tymosur. si, si, gaforre nga Disney. Që mund ta pijë cigare. Shumë mirë. Mm. Po ti edhe çfarë pi kjo? Çdo lloj cigare aty. Edhe birrën me sa duket Altin e ka qejf ose si aromë. Prandaj rri afër. Që nga me çunat, shok. Duke duke ndenjur vërdallë nëpër uh, YouTube tani me Jerin. Ëh. Mm. Gjej një video që tregon për 10 njerëzit që ti nuk e beson që O bo bo sa bela. Mund të ekzistonin. Por ka ka edhe njerëz të tillë, po. Mm. Që mund të bëjnë gjëra nga më të çuditshmet. Gjithsesi, faleminderit Jeri. Të lutem. Në është një vajzë për shembull që luan me gjarpërinj Me gjarpërinj, oh, sa frikë Është bërë dhe një dokumentar për atë E ke parë atë? Po. është ai njeriu me lesh Po, po, janë domethënë po. Njeriu, jo, njeriu me lesh Njeriu ujk, ujk i thua ti Jo, kështu, kështu e kanë cilësuar po. Unë i them majmun po, Ty të kujton... Po është sindroma, Lori që quhet e tillë Po pra, është njeriu me lesh, po? Po? Po më po. Sindroma e njeriu me lesh quhet. S'ka hyrë lazeri tek ta. Wow. Po ti je ashtu, ha? Ti hysh me atë makinën ti. Çfarë ndryshimi ka për shkakun midis teje dhe një pellushi? Vajzat vdesin për ato pellushet. Po po. Kur janë rushë, kur janë ashtu. Nuk është me but këtu në fakt, e kupton, është tjetër lloj. Mm. Është pak i ashpër. Siç më ngjan me nëjë. Nuk e di. Po tani që ka dalë edhe në Tani që ka dalë edhe në modë mjekra. Kam përshtypjen shumë nga çunat janë duke u ashtu, po. Duke u bërë me mjekra me me gjëra të tjera. Mirë se kaluam në lloj-lloj kështu. Tash janë edhe këta njerëzit e muskujve, palestrës. Pu pu pu. Sa të shëmtuar. Mirëmëngjesi që të gjithë e mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 Kemi një anagram për ju sot miq të dashur dhe është shi pulure Mhm. Shi pulure. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Shi pulure. Po lexoja në median gjermane Deutsche Welle. Mm. Deutsche Welle ka një artikull në shqip në lidhje me vetingun dhe ndezjen e motorit. Quhej vetingu ndez motorët. Mhm. Mm Por e pashë që ishte e botuar praktikisht kudo në median shqiptare dje. Dhe është e shkruar nga Ani Ruci për Dhe eh, tani janë ndezur motorët tani bie. Janë ndezur motorët e vetingut. ë uh, eh, Gazetarja Ani Ruci në këtë artikull flet për se si në Tiranë kanë filluar që të ndodhin gjëra. Mhm. Mm lidhur me gjyqtarët apo prokurorët, reforma në drejtësi pra ajo që quhet. Ishte një Besnik Imeraj që s'është më në gjykatën kushtetuese mbas tij dhe një Fatos Lulo që s'është më, Po. sepse kishte 700.000 euro të pajustifikuara. M'i dha motra, m'i mori motra, ia dhashë po m'i la, po m'i la, po m'i dha. Dhe s'u morën vesh, ata thanë, jo nuk quhet, kjo është mashtrim. Edhe ti je jashtë dhe ai është jashtë në dëborë dhe në acar. Madje ra kastile borë këtë javë kam përshtypjen unë. Ndoshta për të bërë atë pastrimin. Po, dhe metaforën që donim. Po gjithsesi, ideja është që në këtë artikull ajo flet edhe se si përveç këtyre të dyve janë ndikuar edhe të tjerë ata që nuk donin që të futeshin fare në veting, njëri ndër të cilët ishte edhe kryeprokurori i premtes. Dikurshëm, Zoti Adriatik Llalla pra. Ëm, um, i cili sipas këtij artikulli të Deutsche Welles është nën hetim për larje ose shplarje të mm -hmm. shumave të mëdha. Do të thënë pastrim parash në shuma të mëdha. Dhe gjithashtu thotë artikulli i Deutsche Welles jam gjithmonë duke cituar nga artikulli, thotë që zoti ish pro, prokurori i përgjithshëm mhm. Adriatik Llalla, tam, blinte toka në fshat me çmime shumë të lira, në mënyrë të dyshimtë. Mhm. Mm dhe pastaj mbasi i rivlerësonte, i shiste kaq deri në kaq fish më shumë. Kjo është pyetja për ju. Okej. Okay. Që të shikojmë tani se sa prej jush janë të informuar. Kaq deri në kaq fish. Pra e blen ti tokën ose e blen e blen nëse quheshe Adriatik. Mhm. Mm Llalla dhe ishe kryeprokuror i vendit e blije tokën. Mhm. Mm me një çmim tum. Kështu domethënë që habiteshe, sikur ishte Golf dysh, e kupton? E kuptoj. Dhe e shisje tokën sikur ishte Porsche Cayenne. Në këtë mënyrë. Domethënë e bëje dhe e bëje dhe e bëje këtë dhe dhe dhe një fitimi ishte stratosferik domethënë, sepse edhe kjo sipas artikullit të Deutsche Welle-s për prokurorin, mm -hmm. kjo është e dyshimtë dhe është nën hetim. Si çështje. Pra atë që prokurori Adriatik Llalla thotë artikulli i Deutsche Welle-s nuk e bënte kur ishte vetë në krye të detyrës, po ia bëjnë atij tani. Dhe kjo më bëri përshtypje, domethënë se është është puna e saj. Që se si po, është ajo, nëse nuk bën gol do hash gol që thonë. Mm. Po. Edhe, e ke dëgjuar atë? Është e thënë, kështu që. Okej, okay, pra pyetja është sa fish i shiste? Nga sa herë çmimin e asaj që i blinte tokat Adriatik Llalla? Sipas artikullit të Deutsche Welle-s, që po citojmë sot këtu, i cili titullohet Tiranë vetingu ndez motorët për një gjyqësor pa ryshfet dhe korrupsion. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, tani është Pothuajse 7:47, mirëmëngjesi juve kudo që të jeni. Ju përshëndesim me këtë këngë miq të dashur është nga Cris Cab, edhe quhet Liar Liar. Mm. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në është si, e ke parasysh çfarë është një gjë që bëhet në mëngjes, drekë dhe darkë. Drekë. Unë jam uh, Blendi këtu bashkë me Jerin ora 7.50 minuta anagrama për ditën e sotme për ata që duan të luajnë miq të dashur është Shipulure Shipulure Shë-i-p-u-l-u-r-e Shipulure Këto janë shkronjat, ju duhet t'i rivendosni në mënyrë që të formoni një fjalë që ka kuptim Sh I P U L U R E. Shipulure. Mm. Shumë bukur. Ndërkohë Kela na përshëndet nga Pishkashi. E përshëndetje Kela nga Pishkashi. Gela. Gela me G. Ç'kemi Gela, por kjo i ndryshon të gjitha. Tani Kela e dinim që ishte vajzë. Gela nuk jam 100% tash. Po tani. Apo jo, apo goc është edhe Gela. Po mund të jetë, po. Mund të jetë. Po mund, ka një shans të jetë çun. Gela. Po, po si Gena, nuk është Gena njëri që këndon? Po, po. po. Pra, si mund ta ketë të gjatë Gela për shembull? Xhelal, nuk e di unë tani se jam nga ket. Xhelal. Xhelal. Nuk e di, ose mund të jetë vetëm vetëm vajzë që ka Gela që është emër shumë i bukur ndërkohë po. Nëse sa. Ni Gela po të jetë gocë ose Gela. Njerëzit mund të jenë po uh, të ndjeshëm lidhje me emrin e tyre. Thon, thon që janë. Ë, uh, kështu, anagrama është kjo, ndërkohë që kemi një përgjigje të saktë, 20 deri në 30 herë është çfarë lexojmë në median gjermane. Deutsche Welle të jetë si thua vlera me të cilën uh, Zoti Llalla i transformonte mm -hmm. këto këto prona. Këto ullishta, këto kodra se ç'kanë qenë. Super. Mhm. Mm 236 i mbaron numri Emilianit dhe fiton dy bileta për nesër në Cineplexx. Sot këtu. Bravo. Thotë Deutsche Welle. Faktet e dokumenta zyrtarë të botuar në media kanë bërë transparente për publikun shitblerje tokash, ullishtesh, në sipërfaqe të mëdha dhe pasurish të paluajtshme që ish prokurori i përgjithshëm i blinte shumë lirë dhe pasi bëhej rivlerësimi i shiste 20 30 herë më shtrenjtë. Dokumentat zyrtare flasin për transaksione financiare me persona me precedent penal që lidhen me krime të rënda. Do të thonë që ishin të përfshirë në shitje blerje, se ishte një formë si sh mund të dyshohet. Mhm. Mm Pagese për, e ke parasysh, ulje dënimi, mbyllje çështje dalje, ku di unë tash, në liri, domethënë ai mund të ketë bërë një vrasje apo tentativë apo punë më. Jo se tash të to kaq lirë. Sa një lavatriçe ti duhet ta blesh atë, apo jo? Normal. Ne kështu. Ëm ehm, Mirë. Shikojmë se çfarë do të ngjasë. Më tej. Sepse, po, sepse kjo është kjo është çfarë është duke ndodhur tani. Vazhdimisht rreth nesh. Po, do të lidhemi edhe me Eldin, miq të dashur, është e hënë, është ditë trafiku. Po po, do flasim edhe për rrugën e kombit me pagesë. Është është tmerri më i madh që kemi dëgjuar qysh nga koha e tmerreve të mëdhenj. Unë jam taksist që në vitin 2000. Okej. Okay. Dhe që në vitin 2000 është mbajtur tek taksat e, e mjetit makinës. Po më që në maj kur kryeministër kemi paguar nuk e ke idenë sa kemi nga paguar. Nga hundët kemi paguar, është e vërtetë. Kemi pothuajse tre akset kryesore me trafik, rruga e Durrësit është totalisht e bllokuar mm -hmm. fundi i autostradës deri në qendër, gjitha kryqëzimet me vështirësi. Po ashtu ka është krijuar trafik në segmentin e rrugës Kavajës, që nuk ndodh rrallë, ka trafik pothuajse të rënduar nga ish parku i autobusave drejt Unazës së Madhe ose drejt rrugës Teodor Keko e bllokuar, po edhe rruga e Elbasanit ka trafik të rënduar nga Fakulteti Ekonomik deri te kryqëzimi me rrugën e Elbasanit. Rruga Bardhyl për momentin ka fluks të qarkullueshëm, duke lëvizur nga kryqëzimi i farmacisë dhjetë deri tek fillimi i bulevardit Zhan d'Ark, po ashtu në zbritje rruga Hoxha Tahsim dhe rruga e Dibrës nuk paraqesin vështirësi, ndërkohë skaji tjetër rruga Ferit Xhajko vjen me pak trafik, duke filluar nga tregu industrial deri tek stacioni i trenit. Mm. Zona e Tiranës së Re ka shumë trafik, duke filluar nga rruga Dëshmorët e Katër Shkurtit, shikohet vargu i gjatë pranë mund të pranë shkollës Petro Nini Luarasi dhe deri tek Sheshi Wilson ka ngarkesë, rruga Sami Frashëri është e bllokuar, ka trafik rruga Abdyl Frashëri drejt bulevardit, po edhe rruga Sulejman Delvina drejt Unazës poshtë drejt Vasil Shantos ka trafik, po edhe Muhamet Gjollesha drejt inxhinierisë së ndërtimit drejt fakultetit me shumë probleme. Pra kemi një tënë shumë të vrullë problem, besoj ky intensitet do të zgjasë deri rreth orës 12, do të ketë pak uh, hapësirë lëvizje, por të paktën deri në 12 parashikohet që të jetë situatë e vështirë trafiku. Falenderoj shumë. Është Eldi Mirovic që sapo dëgjuat miq të dashur i cili na informon mbi trafikun 23 24 5555. Janë uh, numrat e tij për uh, shërbimin taksi. Tani është koha për të dëgjuar nga Bon Jovi dhe pastaj lajmet e orës 8 me Isidën. Duhet që të kemi një fitues tani për këtë që është anagrama për ditën e sotme. Shipulure është ajo, shipulure si shiplur. Lepurushi. Lepurushi. 801 për numrin e Valianos dhe fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Edhe një tjetër 801 Valiano. Valiano. Valiano me jo. Valiano 801. Lepurushi. Bravo. Doja ta lidhja këtë pak me, po, me atë që është duke ndodhur me Lepurushin Pjetër. Po, mm -hmm. sepse është një film Lepurushi Pjetër mm -hmm. ose Pjetër Lepurushi që tani mund ta gjeni edhe në Cineplex zonja e zotërinj, siç e gjetët mm -hmm. anagramën që ishte Lepurushi. Sepse është është boll e bukur. Do të jetë nga data 22 mars dhe përgjatë gjithë muajit prill. Po bravo, po, shikoj, është është mhm. film i cili është për gjithë familjen, Pjetër uh, Lepurushi, edhe është një nga këto superprodhime që është pritur në gjithë botën për një kohë të gjatë dhe më në fund është në kinema, por është një udhtim që duhet bërë, mendoj unë, bashkë me fëmijët. Ëh, mm normal. Jo thjesht për të çuar fëmijët atje, po edhe prindërit duhet që t'i shoqërojnë ata. Kështu që Cineplexi është vendi për të shkuar atje. Ka dhe një lojë, miq të dashur, ka një site të vogël ku ju mund të shkoni Dhe është Peter Rabbit pikë cineplex pikë al. Mhm. Dhe është një pyetësor në po, lidhje me Shkruhet Peter. Po. Rabbit, e gjitha bashkë Peter Rabbit pikë cineplex kish me 2 x. Mhm. Edhe me 2 b. Rabbit me 2 b. Po 2 b. Po, Rabbit, Peter Rabbit me 2 b. Peter Rabbit pikë cineplex që ka 2 x pikë al. Atje është loja. Mm. Atje është kuici, po? Mhm. Mm Tani njerëzit duhet të përgjigjen mhm, pyetjeve rreth filmit, mhm. rreth filmit, nuk është e thënë ta kesh parë. Ky është një sekret që duhet të ndajmë. Okej. Okay. Nuk është e thënë që ta kesh parë filmin, pasi nëpër sajtet, në Insta Story, nëpër Cineplexx pikë al apo në Facebook, në të gjitha rrjetet mhm. sociale, mund të gjeni pyetjet, përgjigjet e pyetjeve pra, vazhdimisht. Okej. Dhe mund t'i lidhni ato. Pra mund ta mund ta përgjigjesh Cineplexx pikë al tek uh, Instagrami. Po. Të mësosh përgjigjet. Mhm. Mm dhe t'i shkruash. Dhe pastaj t'i shkruash në pyetësorin. Peter Rabbit pikë Cineplexx pikë al. Peter Rabbit pikë Cineplexx pikë al. Aty është pyetësori. Nëse fitojnë janë 60 dhurata. Po. Mhm. Mm Njërën ndër 60 dhuratat mund ta fitojnë. Super. Kështu që, okay. Edhe janë super dhurata. Kështu që mund të luani miq të dashur, por nuk është e thënë që të mos ta shikoni filmin. Nuk është e nevojshme thotë Olta, por jo. nëse doni që ta shikoni filmin, kjo do ishte plus. Po. Pyetësorit mund t'i përgjigjen po. pa e parë filmin. Dakord. Po edhe kështu duhet të jeni në kontakt me të gjithë rrjetet sociale. Kështu që është super super. Shumë mirë. Është më mirë ashtu. Kështu që Peter Rabbit miq të dashur, uh, Lepurushi Piter është uh, gjithandej dhe është në Cineplexx tani pranë jush për uh, fëmijët. Kemi edhe censurën e Altin Sulajt këtu në klubin e mëngjesit, censori i madh. Mbartur që nga Entiana se s'ka bërë. Mhm. Mm Le të shikojmë. Por duke e matur në mënyrë të përsosur. Atij i ka mbetur ende energji për ta provuar sërish. Por duke e matur pip pip pip në mënyrë të përsosur, atij i ka mbetur ende energji për ta provuar Sërish. Ha ha. Ekzakt mo. Ekzakt çfarë? Mo. Mo. Po. Ë, uh, mo pra. Ekzakt mo. Ja ku është. Por duke e matur në mënyrë të përsosur. Atij i ka mbetur ende energji për ta provuar. Mos është duke e matur veten. Në mënyrë të jo, përsosur, por nuk ia dola. Jo. Mendova kështu se më kishte ardhur llamba e ndezur, pum, por uh, s'ishte. Okej, okay, gjejmë pak muzikë tani në klubin e mëngjesit. Është uh, ditë e hënë, miq të dashur. Me shi siç u bë zakoni tani. on Radio Club FM 100.4. Është ora tani 8:17 minuta, mirë se keni ardhur në program miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin. Tani është koha për të mirëpritur këtu në studio edhe mikun tonë, Gazmend Mario nga Automag.al, siç quhet websajti që ai Uh, mirëmban dhe furnizon me të dhënat më të mhm. fundit nga bota e lëvizshmërisë po e quaj makinat, automjetet, teknologjia që lidhet me këto mirëmëngjes Gazi mirëmëngjes, mirë se erdhe mirëmëngjes, mirëmëngjes Blendi, mirë se u gjej është e hënë me shi megjithatë ne do ta përshtasim pak sot sepse mjeti për cilin do të flasim tipi për cilin do të flasim nuk është se do t'ja di fort nga shiu Po themi që është i përshtatshëm edhe për kohë me shi, edhe, edhe për uh, së paku. Po, së paku, së paku. Edhe edhe për gjëra të tjera. Po bëhet fjalë për bëhet fjalë për Volkswagen Touareg, uh, i cili është një best seller në fakt në gjithë botën, uh, si një nga SUV-të më të suksesshëm dhe veçanërisht edhe tek ne në Shqipëri, besoj të gjithë jemi të bindur që e kemi parë përditë dhe e shohim shpesh rrugëve. E dim se çfarë është një Touareg. Po. Uh, them, se vërtet, po, po. them se po. Them se jemi shumë të qartë për këtë gjë. Ë uh, vjen në gjeneratën e tij të tretë, uh, ka pasur 14 vite karrierë. Normalisht mjaft të suksesshme siç thamë, ka shitur mbi 1 milion njësi, që për këtë nivel makine me këtë çmim nuk është gjë e vogël. Ë mm -hmm. uh, dhe uh, propozohet i rinovuar në sallonin e Pekinit, ku kuriozitet u nis si të thuash në rrota nga Wolfsburg, Wolfsburgu që është qyteti ku Volkswagen i prodhon. Po. deri në Pekin. Tani një sekond, se unë po lexoja këtë, ishte informacion që ti e kishe dhënë tek uh, po. automag. Ajo që skuptova ishte, domethënë ka udhëtuar vetë, thoshe ti, në kuptimin dikush e ka ngarë, po? po. po Okej. Okay. Domethënë nuk është një makinë që ka shkuar e paketuar. Po nuk e çuan në, po, nuk e çuan me avion, domethënë, por shkoi ose me anije. Kjo ishte, mhm. kjo ishte mhm. ideja. Mhm, me anije do merrte shumë kohë. Në fakt tani duan ta kenë në momentin e fundit. Kështu që, kështu që u nis nga Wolfsburgu Dhe shkoi në Pekin, që i bie të jetë goxha rrugë gjatë. Goxha rrugë gjatë, nuk e dhanë distancën, po e kemi të qartë që bëhet për po. Europë, po mijëra kilometra ose bëhet fjalë për Europë Azi. Okej, okay, shumë mirë. Kështu që dhe ndoshta mund të dikush me fat atë mund ta blej atë. Tuareg që ka kaluar Uralet. Që në fakt tani i bie Po, por që i bie që të blesh ende pa u prezantuar një makinë të përdorur, një makinë të përdorur. Po. Paradoksi. Po mirë, mirë, atëherë shiko. Tuaregu një hit Qysh në fillim. Që kur kemi parë tuaregët e parë në kam përshtypjen ka qenë viti 2006 2007 2004 tamam tamam është prezantuar okay. ndoshta në Shqipëri ka ardhur pak më vonë po mm. ajo është periudha pak a shumë unë flas në në Shtetet e Bashkuara rreth asaj kohe mbaj mend që hynë të parët po ishte një hit i me, kudo edhe atje ë vërtet kujtonte format e, e një golfi apo forma që Volkswagen i kishte patur diku mm. po ishte Shumë i madh, ishte e madhe, ishte e plotësuar më. Po, ishte një makinë e madhe, një makinë e rëndësishme, edhe, edhe duke filluar nga përmasat, gati 5 metra që në që në gjeneratën e parë, dhe një makinë që propozonte që të bënte ato gjëra të cilat njerëzit duan t'i bëjnë shpesh në në jashtë rruge, pra domethënë off-road ose fuoristradë siç ne i themi ndryshe, ë me të gjitha komoditetet e një makine mm. që ishte realisht komode, luksoze dhe e sigurt edhe në asfalt. Por uh, po themin që mund të ketë qenë uh, Touaregu një katalizator i asaj që ndodhi më vonë, dashurisë së madhe, domethënë që që ndodhi pikërisht në këtë periudhë. Ka qenë një nga modelet uh, shumë saktë Blendi, uh, ka qenë një nga modelet që i dha dorë segmentit SUV sepse në atë periudhë Touaregu ka qenë një ndër modelet e para. që u shtua si propozim nga Volkswagen, ndërkohë ekzistonin në treg Mercedesi me modelin e po. tij ML që u quajt në atë kohë. Më parë gjithmonë kanë qenë këta Nissanët, këta Patrolët e këta, por nuk e kanë. Por nëse ti kishin këto modelet, por nuk ishin popullorë siç siç u bënë më vonë. Kanë qenë makinat japoneze, por ato kanë qenë të përdorura për një range më të reduktuar veprimi sepse ishin makina kryesisht të orientuara po. drejt pak a shumë makina pune ose makina për kushte të vështira, por ishin këto shoqatat që shpërndanin ndihma apo edhe meqë do ngjisje male gjëra ishte. Ose njerëz i përdornin për nevoja të caktuara, shpesh edhe për gjueti, nuk ishte makinë, domethënë shpesh herë shërbente si makinë e dytë. Ëh, mhm. që ishte si makinë zonjash për shembull. Ëh, absolutisht jo, absolutisht jo, ose ndonjë vajzë garipe, ndoshta nuk e di Eri çfarë mendimi ka. Po, po, po. Ëh, që donte të dallohej, që donte të dallohej. Ishte vërtet garipe, jo zonjë. Ëh, jo me taka për çdo rast. mm -hmm. në rastin në rastin e publikut femëror. Ëm um, vjen i rinovuar në dizajn, domethënë i ruan disa baza për të ruajtur atë ngjashmërinë familjare që ka pasur me modelin e parë dhe me familjen Volkswagen. Uh, maskerino është e madhe, agresive, fenerët janë LED, full matrix, siç është teknologjia uh, më moderne, Mhm. Mm uh, ka linja të theksuara uh, 360 gradë, veçanërisht linjat e profilit e bëjnë të jetë një makinë uh, me identitet të fortë, gati gati muskuloze, sepse të tilla janë i tillë është dizajni, sidomos në pjesën e pasme. Më pëlqen, është i bukur, është realisht është i bukur, po. Domethënë ka ka risi, dallohet që është një Touareg, nuk është se humbet. E vërtetë është, e vërtetë është. Ndjesia e Touaregut. Po, e vërtetë është. Çfarë çfarë ka të re, përveç përveç një dizenjoje të rinovuar, po them, brez, pra ky është brezi i tretë, brezi i tretë, brezi i tretë i Touaregut. Po dallon më shumë se sa i pari nga i dyti. Ose i dyti nga i pari, dua të them. Po, dallon dallon më shumë, dallon më shumë se sa dy gjeneratat e para midis njëra tjetrës. Ë, mm. nga brenda Blendi risitë janë edhe më të mëdha. sepse këtu fillojmë të shohim që dizajni ka qenë goxha më revolucionar në një farë mënyre, të duket në një farë mënyre vetja sikur je në qendrën e komandimit të një avioni, sepse komandat janë të shumta dhe sepse uh, ekranet janë të orientuar drejt shoferit, pra je ti në qendër të vëmendjes. Uh, dikur ka qenë kuadri që ne rrotullonim çelësin dhe lëviznin ato shigjetat. Mm -hmm. Sot kuadri është zhdukur, çdo gjë është digjitale, gjejmë një ekran 12 polsh LCD në vend të kuadrit tradicional, natyrisht edhe çelësi nuk rrotullohet më për ta ndezur siç ne e dimë, tashmë është çdo gjë me butona. Me buton, po. Uh, dhe butonat po zhduken sepse po i lënë vendin teknologjisë me prekje. Uh, por uh, dhe përveç këtij këtu integrohen të gjitha funksionet kryesore të zakonshme të kilometrazhit, kilometrave, shpejtësisë. Të gjitha LCD pra nuk ka më. Të gjitha LCD. akrepa edhe uh, shigjeta jo, dhe teknologjia integron herë pas here në varësi të sistemit që makina disponon, uh, mund të integrojë uh, pamjen që merr nga telekamerat e jashtme për mm. përforcim, uh, të asaj që ne shikojmë me sy, ndoshta ose aty ku syri jonë nuk i kap gjërat, uh, kemi një head-up display quhet, pra projeksion i informacioneve më të rëndësishme në xhamin e përparmë. Kjo nuk është një risi e Volkswagenit, por që është një gjë e perfeksionuar ndërkohë në këtë model, Pra ti mund të shikosh çfarë tekst në xham? Mund të shikosh tekst të limituar, në qoftë se për shembull kemi zgjedhur informacionet e navigatorit, po në rast se ka një kthesë majtas ose djathas mbas x metrash ose kilometrash, na projektohen në xhamin e përparë. Pra ne nuk kemi nevojë që të heqim sytë nga rruga mm -hmm. dhe të shikojmë poshtë në në kuadër ose tek navigatori. Kjo është për të ndihmuar sigurinë do të thotë. Pa diskutim, mm -hmm. pa mhm. diskutim. Interesante është që ka është siguria. Butona ëm um, Ok, janë të gjitha të integruar në në. Ndërkohë ekrani nuk ka më shumë butona fizikë pra për të shtypur. Shumë pak, shumë shumë pak butona fizikë, ë uh, sepse edhe infotainment në makinë është i gjithë i bazuar dhe i komanduar nga uh, një monitor tjetër, edhe mm -hmm. ky LCD me prekje në këtë rast, i cili është 15 polsh. Pra dikur kishim televizorët në dhomën e gjumit me këto përmasa, tani i kemi të integruar në makinë. Ë uh, Ky nuk bëhet i rrezikshëm po themi. Duket si një shtëpi lëvizëse në fakt. Është Kjo është ideja dhe faktikisht një nga risitë e këtij modeli, kësaj gjenerate të tretë, është që ofrohet më shumë luks në këtë model. Po. Do të thotë që Volkswagen ka rritur ambiciet dhe është duke synuar diku më lart në Është shumë i bukur në në këtë, por duhet të them këtë që, që është ekran i madh, është është 15 inç, edhe për shkak se një pjesë e tij do të përdoret për prekje, pra për komandat. Mm -hmm. Nuk është i tëri si të thuash shfaqje atje po sepse një pjesë është aty ku do duhet të ishin butonat në fakt tani ke një ekran do t'i prekësh ashtu mhm. kështu që Shumë saktë, ka gjithmonë një debat që është aktiv në lidhje me disa funksione nëse duhet të jenë të integruara në këto mm. në këtë qendrën e komandave me prekje ose duhet të jenë edhe me butona fizikë. Me sa duket Volkswagen i ka dhënë këtë përgjigje në këtë rast. Është pak kërkon pak guxim, me thënë të drejtën, sepse ti je duke hequr dorë nga ca gjëra që Deri në atë kohë i ke patur ashtu është. Ndërkohë që ne disa komanda të zakonshme që ne i përdorim më shpesh me butonat fizikë në dora na shkon, nuk kemi nevojë që ta shikojmë pra sepse dora e gjen mm. vetë në një farë mënyre. ë uh, Në këtë rast gjithsesi do na duhet më shumë kohë që të mësohemi. Së paku. Ka vetëm një gjë që që uh, shqetëson, pra, është ideja e kësaj, domethënë që nëse janë uh, siç kanë qenë, janë të pavarur njëri nga tjetri. Që do të thotë që njëri mund të punojë edhe pse diçka tjetër mund mos jetë duke funksionuar aq mirë. Të tjerat janë në rregull, ti mund ta mund ta presësh, por nëse të fiket i gjithi, ë uh, si ja bën? Nuk vesh dot as radion, as makinën, as gjë. E vërtetë është, ë uh, e vërtetë është, kjo tani është po themi në një makinë që ka që është në një segment shumë Se mua më ndizet një dritë e verdhë, po s'çaj kokë, kam 3 vjet. Ë uh, në këtë rast Blend këto dritat e verdha janë gjithmonë më pak problem në një farë mënyre, mm. sepse sinjalet vijnë në, në me mesazhe, domethënë me tekst dhe me dhe me informacione të tjera, Por nga ana tjetër, në fund fare është një fishë e vetme që nëse ndodh diçka do duhet ta rishikojmë. Mm -hmm. Besoj që në Volkswagen ama ka kanë marrë masat që së pari ti Nuk është vetëm Volkswagen duhet thënë, kjo është uh, një është një trend i përgjithshëm, është një trend i po. përgjithshëm. Ë uh, madje ka vetura që jo dy por kanë tre uh, monitorë për komandat e ndryshme. Domethënë shkojmë tek Audi, mm -hmm. domethënë mhm. shkojmë tek Range Rover modelet e fundit Do të thotë që është një lloj trendi, një lloj tendence që po shkon në këtë drejtim, nuk e dimë nëse do do jemi të bindur mbas 10 vjetësh që kjo ishte rruga më e mirë, por për momentin duket se shumica po ecin në këtë drejtim. Më trego pak për çmimin e një Tuaregu të ri. Ku fillojnë uh, më mirë ta bënim, më mirë ta bënim në fund fare këtë këtë pyetje. Ë uh, Blend, uh, nuk është Tuaregu nuk është një makinë e lirë, mm. dihet. Mm. Volkswagenit nëpërmjet Touaregut. Kam përshtypjen që pra, shpejti është duke u bërë edhe më i madh se sa duke eklipsuar edhe tregun amerikan për shpesh uh, herë, shpesh herë po, shpesh herë janë kompetitor me tregun amerikan dhe ose me tregun europian. Ë uh, dhe në këtë rast kishim vetëm 2 2 3 javë më parë tash nuk po bëj llogaritë ekzakte për sallonin e Gjenevës, shumë i mm -hmm. rëndësishëm për të gjithë prodhuesit po. europian, ku Tuaregu i ri nuk u prezantua. Pra kjo është një lëvizje po. marketingu e qëllimshme për tregun kinez. Sepse ka një rëndësi të jashtëzakonshme tashmë për të gjithë prodhuesit e autoveturave. Kështu që nuk kemi një çmim fiks për rreth, do të jetë rreth 60000 euro, me sa thonë të gjitha revistat e specializuara, sepse Volkswageni vetë s'thotë çmimin e saktë ose jo. Mm. Të gjitha revistat e specializuara ndërkombëtare thonë që do të jetë rreth 60000 euro, por nuk mund të spekulojmë më shumë me këtë gjë. Besojmë që do jetë diku në në afër këtij niveli. E kuptoj. Si kanë qenë me siguri mbi 50000, me siguri mbi 50000 sepse makina është e tillë në përmasa, në pajisjet bazë që që do të ofrojë që do të çmimi do të jetë i justifikuar. Po edhe me konkurrencën. Po flasim pa pak edhe për këtë pra. Ë në në në tregun ku Tuaregu lëviz. Kush janë lojtarët e tjerë? Uh, lojtarët e tjerë janë brenda Gjermanisë uh, Mercedesi me modelin uh, tashmë ka ndryshuar sigël por që quhet GLE. Gjejmë BMW-n me siglën X5. GLE është i Mercedesit që është është është pak a shumë. Mm, po, pak a shumë. Uh, tani natyrisht zgjedhjet janë të të larmishme për sa i përket, domethënë preferencave, po janë makina të në të njëjtin nivel. Okej. Okay. Uh, Audi Q7 brenda familjes Volkswagen. Po. Uh, dhe nëse pastaj do të shikonim tregje përtej Europës, uh, do të gjenim versione luksoze të Lexusit. Okej. në Angli kemi Range Rover Sport, mm -hmm. pra modelin që është jo më të madhin, por atë që është i dyti për nga përmasat pak a shumë ose Velar që është një nga modelet e fundit. Edhe ai preferuar. Nuk mungon, nuk po. mungon, shumë i preferuar edhe ai. Është Çfarë tjetër ka? Pastaj në, në Amerikë ke Cadillac, Zgjidhja nuk më vjen. Pastaj do të gjejmë do të gjejmë Cadillac-un në Amerikë, Lincoln gjithashtu. Po, Lincoln Navigator. Po që modele në në Europë pothuajse sepse janë të përveçanëse të importimit të makinës nga në mënyrë private, pra domethënë nuk kemi koncesionar. Ëm mm -hmm. Toyota ka Lexusin siç thamë në këto po. nivele. Ëm është edhe Infinity nga dhe Infinity që është marka luksoze e Nissan. Edhe Acura pastaj për Po le të themi po që këto këto janë të fundit që ne po përmendim nga ana e shifrave, me përjashtim të ndoshta tregut amerikan në në Europë dhe që është një nga tregjet kryesore mm. për këto vlera, uh, nuk janë nuk janë, domethënë për të përditshmen tonë në një farë mënyrë nuk hyn në në në gamën e zgjedhjeve. Është vërtet. Kryesisht edhe sepse kur blen një makinë të tillë, domethënë ideali do ishte që të kishte një asistencë 24 orësh, sepse është investim i madh dhe do duhet ta kemi. Me Tuaregun duhet të blesh edhe një shofer. Kam përshtypjen të marrësh edhe një shofer. Uh, një makinë e tillë, aq e bukur po, sa ç'është jo. ajo. Në Tiranë, domethënë edhe ta se jo, ja hallin ta gërvishtin e ta uh, jo parkimi e jo, tjera. Kjo është një kjo është një nga plagët aktuale të të kryeqytetit. Imagjinohet tash. Ë uh, e vërtetë është dhe të imagjinosh që kjo gjë do ndodhë në një makinë që do të kushtojë së paku 60000 euro. Ëm um, mm. çdo gërvishtje është disa qindra euro në një po, farë pra. mënyrë dhe më mirë atij personi ta qerasim t'i paguajmë parkingun diku apo ku do të thonë si një shofer që ta bëjë xhiro ekonomike mos e ndalo mos e ndalo shofer ë po ndërkohë nga ana tjetër një makinë të tillë do ishte gjynaf që t'ia linim shoferit sepse është edhe një lloj kënaqësie t'i japësh po patjetër ë kemi kohë akoma Kemi edhe pak, po. Mhm. Minutat e fundit, më thuaj. Okej, okay, disa nga risitë e tjera që sjell Tuaregu janë të katër rrotat aktive nga të komanduara nga timoni, që do thotë të pasmet lëvizin në drejtim të të të rrotave të para ose në krah të kundërt në varësi të shpejtësisë. Pëlqen kjo që the. Pasmet lëvizin në drejtim të rrotave të para është kënaqësi. Aha. Okej, okay, uh, është 4x4 me me tërheqje 4x4 permanente. Ëm uh, ofron sistemin Night Vision, pra në qoftë se në ato kënde të verbra gjatë natës se ne mm. nuk arrin mm. syri nuk arrin të perceptojë ose fenerët nuk ndriçojnë, ka sisteme, ka kamera me infra të kuqe dhe sensorë që arrijnë të dallojnë nëse ka një njeri apo një një kafshë pra me temperaturë më të lartë. Ah, vërtet e ke. Po, po. kjo është fantastike. Ë që në momente të caktuara shpresoj të nxjerrësh pra për gjueti lepra. Me jo, realisht mund të nxjerr. Ose drer, e ke parasysh? Duke fikur fenerët edhe mund të jetë, edhe mund të jetë. Po. E kam vënë re shkakun tek ta tek ë ky model për edhe të tjerë që që fenerët janë të të mençur dhe lëvizin me ty në kthesë. Domethënë, që nuk bën atë, atë kthimin e gjatë mekanik të makinës që, po feneri vetë, nëse ndjen që ti do të kthehesh majtas, kthehet më shpejtë se sa makina, në mënyrë që të të japi ndriçim aty ku do shkosh. Po. Shumë e saktë Blendi, dhe gjitha këto, domethënë, risi, rrotat e pasme aktive, fenerët që lëvizin, domethënë, qendra teknologjike, të bëjnë të, të krijojnë një ndjesi sikur je në një makinë që është reaktive, që është mm. gjallë, që gati-gati, Uh, sikur ka nevojë gjithmonë e më pak për ty. Dhe në fakt, në, edhe nga ana e asistencës në guidë Tuaregu merr disa sisteme që i kemi parë më përpara tek Audi. Deri në 60 po. po. Deri në 60 km në orë uh, arrin të eci uh, vetë në një farë mënyre, në kushte të caktuara, kryesisht në autostradë që rruga është e kontrolluar, do të thotë uh, ruan korsinë, lëviz timonin majtas djathas, uh, frenon, uh, përshpejton në rast në varësi të trafikut e gjitha në mënyrë autonome. Natyrisht presupozohet që shoferi ta ketë vëmendjen në rrugë. Po. Sepse akoma është njeriu ai që vlen mbi mbi, domethënë, mbi teknologjinë. Ëh, uh, por janë të gjitha gjëra që pra tashmë janë bërë, siguria është shtuar. Siguria është shtuar në, po, në forma nga më të ndryshme. Kështu që duhet të duhet marrë parasysh, duhet theksuar pra se siguria është diçka të cilën njerëzit e kuptojnë uh, tek familjet e tyre, pra një nga gjërat që ti paguan gjithashtu është edhe ë uh, gjithë kërkimi shkencor që është bërë për të arritur tek këto mjete teknologjike që sinjalizojnë që mbrojnë që shpëtojnë jetën në fund fare dhe kushtojnë sepse duhet duhet kohë për t'i zhvilluar këto dhe ti po paguan edhe për për shkencën edhe për atë bravo dhe, dhe në, nëse nëse në fund fare shpesh bëhet pyetja se cila është vlera e gjithë këtyre teknologjive domethënë e gjithë këtij progresi në fakt është Një nga pikat më të rëndësishme është kjo që sapo the ti. Domethënë është siguria në një automjet, pasive dhe aktive për mm. ne dhe për makinat e tjera ose për kalimtarët në rrugë, në kushte nga më të ndryshmet, atje ku bile mundësitë fizike të njeriut janë të kufizuara. Që mund ta bëjë pak më të lehtë për ta kuptuar ndonjëherë çmimin e lartë, pse është kaq, a ia vlen, apo s'ia vlen, unë kur them puna te jeta, ia, ia vlen. Brenda mundësive po. Sigurisht, sigurisht. Faleminderit, nuk po themi, nuk po rekomandojmë një kredi për një Tuareg të ri. Kredi për Tuareg. Kredi dhe vesh ka spak. Por ka mënyra dhe financimi ama. Ka mënyra financimi dhe edhe të cilat i ofron vetë koncesionari dhe mm. banka, do duhet pastaj siç e kemi thënë shpesh edhe në rubrikat e tjera, çdo njeri duhet të raportojë makinën që mund të blejë me nevojat që ka. Kështu që për ata që rruga i çon drejt Tuaregut është një zgjedhje e mirë. Po. Faleminderit. Faleminderit juve. Gazi, miq të dashur, tani është 8:34 minuta, ne do të kthehemi shumë shpejt pas kësaj ndërprerje publicitare. A e keni dhe ju ndjesinë që diçka ju mungon? Kredia konsumatore Ekspres, aprovim i shpejtë dhe pa kolateral. Tani, me normë interesi 3.9%. Societe Generale Albania, banka juaj, Skuadra juaj. Unë jam shef Renato Mekolli. Sot do të gatuaj për ju recetën e makaronave më të pëlqyer në botë. Por, më parë, pak muzikë. Çfarë na duhet? Perime të freskëta, spaghetti bareti dhe salcën e re bareti. Mm, mos kam harruar diçka? Erdhën miqtë, jeni të gjithë gati për makarona bareti. Sepse të duhet vetëm makarona bareti, salcë bareti dhe imagjinata juaj sigurisht. Elka, cilësi pranë jush. Përshëndetje miq! Po ju njohim me disa nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit dy mijë e gjashtë. Dhjetor, NASA publikon foto nga sateliti që tregojnë praninë e ujit në planetin Mars. Qershor, Italia mund Francën pesë me tre me penallti dhe fiton Kupën e Botës në Berlin. Mars dy mijë e gjashtë, Zoti Hako, një shqiptar i apasionuar pas shijes, krijoi kremviçen e tymosur. Që prej atij viti, kremviçja e tymosur Hako është pjesë e tryezës në çdo familje. O, po Hako, m- më jep këtu? Paketa e plotë, një mijë e katërqind euro dhe paketa e pjesshme, një mijë e njëqind euro. Informohuni dhe lini takimin tuaj në zero dyzet e dy, tridhjetë e pesë, shtatëdhjetë e pesë, tridhjetë e pesë. Spitali Amerikan, përqafoje jetën. Michael Bublé në klubin e mëngjesit ora është tani 8:44 minuta mirëmëngjes që të gjithëve. Mirë se keni ardhur në program ditë e hënë, fillim jave, miq të dashur dhe fillimi edhe i një takse të re pra siç po mhm. marrim vesh, që do të aplikohet mbi Rrugën e Kombit Ëm um, dhe jo pak. Dhe është një tarifë pra për të kaluar tunelin e Kalimashit kam përshtypjen aty do të vendoset. Ëh, mm -hmm. uh, diçka. Megjithëse nëse do të vendosej, vendoset më parë. Do të vendosej me, no. Jo. shiko. Unë nuk e di, se s'ka asnjë lloj informacioni të besueshëm në lidhje me këtë. që të jetë konkret edhe që t'i dali dikush për zot nga ata që janë duke e hedhur, sepse është stili kështu që hidhet informacioni për konsum, mm -hmm. shihet me pikatore, shikohet çfarë është reaksioni, si është reagimi, reagimi i njerëzve dhe pastaj vendoset se çfarë do bëjmë realisht, domethënë han s'e han, siç Po kjo nuk hahet në fakt, të ngjesim. Thonë ata. Jo, sepse për shembull ka rrugë që bëhen kështu Olta. Se ti mund ta përdorësh e zëmë e ke rrugën nga Tirana deri para tunelit. Po. Dhe nuk hyn në tunel. Aty jo. mbaron punë. Dhe bie që ti s'paguan asnjë lek. Mm -hmm. Kthehesh aty dhe kthehesh në shtëpi. Pra e mhm. përdor rrugën e kombit, por qyl. Po. Kurse ai që e ka nga tuneli deri matanë tunelit, edhe pse e përdor më shkurt se ty, për vetëm 5 kilometra paguan gjithë. E po. Apo jo. Po. Tuneli kushton. Që zakonisht ajo bëhet e tillë që ka disa breza. Që edhe ti paguan, po themi 1 euro e paguan që në po. Laç, qoftë se hyn tek ajo rruga kombit aty ku, kur fillon ajo që të quhet. Dhe pastaj në Milot paguan një tjetër dhe kështu me radhë që mos i bjerë e gjithë barra aty, por nuk e di. Nuk e di se si do bëhet uh, kjo. Nëpër rrugët ku kam paguar nuk është kjo. Është një gjë tjetër që Ti ke një rrugë alternative. Nëse ti nuk do të kalosh nga tuneli, nga rruga me pagesë, ke ca rrugë fshatrash, po themi, ca rrugë dytësore që përdor. Tani unë nuk e di se çfarë është konventa, po, uh, apo nëse ka një konventë për këtë apo nëse është dikush që e di atë. Po nga përvoja ime është kështu siç thua ti. Edhe në në Amerikë të paktën. Mm. Ka rrugë me pagesë, por për çdo rrugë me pagesë ka nuk po them 2, ndoshta ka dhe 3. Ndoshta ka dhe 4. Po ka mënyra të ndryshme se nga t'i biesh. Mund t'i biesh nga të dojë qejfi, domethënë, nëse nuk do që t'i biesh me pagesë. Pra ke alternativë se s'kam para, e kupton? Po. Edhe unë do t'i bie pak më gjatë, do marr një rrugë me semafor, do pres semaforë, do pres trafikun, do kthehem këtu, do kthehem atje, por nuk do fus dorën në xhep dhe do shkoj në punë pa lekë. Po, është gjithë Nëse unë kam një opsion tjetër, jam vonë apo nuk e çaj kokën fare për ato paratë, kam para. E kam punën shumë të mirë. Edhe dua të rrugën që është plumb, kështu që nuk ka as semafor, as ndalesa, as një gjë. Madje as për të paguar nuk ndaloj, sepse kam atë sinjalin atje që i merr automatikisht të njeh targën dhe i tërheq. Kupton? E bën elektronikisht, edhe nuk rri ti tashi të japësh të marrësh kusur etj etj etj sepse kështu bëhet trafik dhe kanë bërë ato korsitë e dedikuara për njerëzit që e kanë elektronike pagesën. Edhe këta vetëm fluturojnë aty me radhë. Andej dhe nuk ndalojnë fare. Ne që s'e kishim me abonim, ndalonim, jepnim lekët në dorë edhe po. kalonim. Nëse do duhej ashtu. Pra është gjithnjë zgjedhje. Por nëse nuk do që të paguash, ke gjithmonë rrugën tjetër. Tam. Tani në rastin tonë nuk e di, nëse ti je nga, po themi, nga zona e Kukësit. Ë? Në rrugë mhm. tjetër s'ka. Nga do t'i biesh, domethënë për të shkuar në shtëpi, nëse je për malin një rrugë kam përshtypjen. Mhm. Nga mali. Me helikopter. Sepse nëse ka një rrugë alternative, po themi të pranueshme, atëherë po themi që kuksianë mos bëni kështu. Kjo është me lekë dhe bini andej. Pa i hyrë pastaj asaj gjëje tjetër që që ka të bëjë me sa është paguar, si është paguar, sa taksa paguajmë për rrugët, për mm. mirëmbajtjen e rrugëve që tani në çmimin e benzinës e në çmimin e këtyre. Po pra. karburanteve të tjera. Ka gjithçka, s'mund të vendosni një taksë kështu, hajde. Kjo ishte një rrugë e cila pati shumë polemika kur u ndërtua në atë kohë. Dhe dhe vazhdon akoma. Ka akoma kushtoi qimet e kokës, kushtoi mbi kokës edhe rreth 1 miliard e gjysmë, mbi 1 miliard e gjysmë euro. Gjysma e Shqipërisë. Humbën mbi 250 e ca milion euro nga rruga. Lulzim Basha ishte kapiteni që e drejtoi atë projekt në atë kohë. transportit. I humbën 252 po, milionë po. euro dhe u sëmur dhe nuk shkonte në gjykatë kur e thërriste gjykata. Dhe ngaqë ishte sëmur, gjykata tha varja, mos hajde fare. Dhe u harrua dhe çështja e 252 milion eurove të munguara asokohe po, nga. Po rëndësi, e rëndësishme është që ai. Po çfarë ka? Kjo është një gjë tjetër. Po sot vlera është akoma më shtrenjtë. Po po themi që mirë apo keq, rruga edhe pse jo e mbaruar tërësisht Në një formë u bë. Edhe i shërben edhe kombit, ë uh, për emrin që mban. Mhm. Mm po për këtë Ne e paguam dhe nuk ka nevojë që të jetë njeri më krenar për atë rrugë sesa ne. Ata që punuan në të, që dolën mangut me parat, ata nuk duhet të jenë krenar për rrugën që bënë. Sepse dolën mbi 200 milion euro të vjedhura. Në atë rrugë, që nuk mund të krenohesh me një që ka dalë me vjedhje, them unë. Mm -hmm. Po ama shqiptarët që s'kishin të bënin me vjedhjen, po që paguan për rrugën, nga taksat e tyre, kanë pse të krenohen. Sepse paguan, nuk vodhën, u vodhën, po rruga u bë, mirë apo keq, aq sa u bë. Deri aty. Kështu që shqiptarët e bënë. Nuk e bënë as kinezët, as rusët, as amerikanët, asnjëri. Po. E bënë shqiptarët atë rrugë. Edhe ishte e rëndësishme që u bë. Tani shqiptarët do ta ripaguajnë për hundësh sa herë që të kalojnë atë rrugë. Mm. Se pyetja është, ore kush e bëri këtë rrugë? që duhet ta paguajnë shqiptarët tani. Kur kalojnë atje. Është sikur të ndërtosh një shtëpi me mund me gjak. Të të shkojë kjo shtëpia sepse ai ndërtuesi del mashtrues. Ose ai që është përgjegjës për ndërtimin e kësaj shtëpisë, humbin parat, nuk e bën ashtu siç duhet, njëra banjo nuk punon. Nuk e ka vaskën aty ku ti pagove që ta kishte. Çatia nuk është më e mira, izolimi jo më i sigurti, po është shtëpia jote. E ke ndërtuar ti. Dhe tani vjen dikush e thotë më fal thotë po, ti je me qira te kjo shtëpi. Kështu që duhet ta hmm, paguash edhe një herë. Do paguash muaj për muaj tani një qira për ta përdorur këtë shtëpinë tënde. Sikur të ishte hotel. E ti thua po pse mo zotëri se unë E kupton dhe mos ta mos ta them edhe një herë këtë që thash. E kupton? Edhe është të vjen keq për këtë. Është pak absurde po. Ç'do të themi? 5 euro për ty me makinë të vogël, 10 euro për mua që kam autobus dhe kamion për Altinin 10 euro gjithashtu. Po. Sa do të fitohej, domethënë është është bërë shumë e sapi, e kupton? Po, sa do fitohej? Ishte një atë që lëpinte buzët e numëron. Një, një, një, një, sa ka këtë? Nëse, okay. Po imagjinoj, mund të ketë ndryshe, mund të ketë ndryshe, mund të ketë ndryshe. Por po po themi që ishte thjesht ashtu. Sa gjë të madhe kishte. Atëherë, respektivisht 5 euro për çdo kalim për veturat e vogla mm -hmm. dhe mhm. deri në 11 euro për autobuzët. Ah, Ndërsa pritet që ata mbi të cilët do të bjerë barra e rëndë e kësaj takse janë pikërisht kamionët apo edhe mjetet e tjera më të rënda për të cilat taksa është edhe më e lartë. Konkretisht për kamionët e mesëm të kategorisë G, koeficienti është 3.25 dhe taksa për ta do të jetë sipas llogaritjeve rreth 16 euro. Kurse për kamionët e kategorisë H, koeficienti do të jetë deri në 4.5, duke bërë që për ata të jetë, pra do ta shumëzosh me 4.5 mm -hmm. atë 5-shen e veturës, 23 euro. 23, oh, bo, bo. Për një rrugë Kosove. Vetëm një rrugë. Wow. Shifra jo të vogla këto, ë, uh, pasi ë uh, të cilat janë Nëse vazhdon pastaj. Një pyetje kam për bicikletat ka taksë? Jo, jo nuk ka nuk ka taksë. Të mësoret 1 euro. Njeri, por nëse je gocë, dikush do të dojë që të mbushë duart, që të kalosh. Mund të mund ta bëjnë ashtu. Mund ta po bëjnë ashtu, nuk i dihet. Nuk i dihet. Ëm, megjithatë, i preferon t'i bini nga mali pra. Ja ku vjen gjel. Më mirë nga nga. Atje, atje është ai, ai që numëron këto. Ai që lëpin buzët te mali. Mos ki merak, s'ke nga kalon. Ndron turnin. Po do jeni një. Jo, po shikoj tash, se i bie që nëse një kamion i bie që të jetë i kategorisë H, kjo do të jetë një maune po e quaj. Edhe po. do të paguaj 23 euro. Vetëm një kalim bëhet. Për të kaluar, po, një kalim. I bie sepse ishte ajo taksa e doganës që është ky Rapiscani që thoshin që për çdo kamion 20 euro që është u bë qameti, e kupton? Ëh. Mhm. Tash i bie edhe një tjetër do vetëm që të kalojë ai ka 23 euro atje. Dhe larg qoftë që të ka ardhur nga Porti i Vlorës, se po të vihet një në Vlorë. Oho. Që të bie 23 euro në Vlorë, 23 euro atje, Shqipëria do bëhet kështu. Po po. Ë izolim total në shtëpinë tënde, mos lëviz. Hmm. Po kuksianët si ja bëjnë? Se kuksianët janë kanë një vend veçantë në zemrat tona. Ato do t'i rrjepim, nuk bëhet fjalë taksa dhe më të larta për ato. Kuksi e meriton me thënë drejtën. Kuksi e meriton taksa shumë të larta. Shumë të larta po. Edhe veçanërisht ata ata shesin patate dhe po. paguajnë taksat e rrugës. Edhe nëse nuk i shesin e t'i hanë vetë pastaj kanë ça t'hanë. Po kanë ça t'hanë. Nuk mbetesh në kukës pa. Kur s'kanë po. fol gjithë jetën e tyre, kështu që taks. Po po. Taks. Kuksi, kuksi e meriton taksën. Se ma kuksi. 5 euro. Janë mirë, janë njerëz të mirë. Ne jemi nga Tirana, 10 për ata. Si? Dyfish ata. Janë mësuar me varfrin, janë po, po. kështu. Nuk thonë gjë ata. Ka mundësi domethënë, pa nga pak. Aeroporti atje nuk nuk funksionon. Jo. Për shembull në Kukës, një nga gjërat që ankohen këta kuksianë, se ankohen këta. Kanë gjithë ato patate dhe prapë ankohen. Po pra. Ankohen për shembull thonë që liqeni thonë e përmbyti Kuksin komplet. Liqeni që u bë mm, hidrocentrali atje. Që merr Osheja energjinë me miliona euro energji elektrike që e prodhon për shkak të liqenit edhe ujit në Kuks. Kuksi veten gjithë ca më lart e bëri edhe një herë nga e para qytetin që të hapte vend për po themi dritat. Dhe Osheja nuk paguan asgjë në Kukës për ujin që përdor. Nga gjithë baseni ujmble mblidhet atje. Ka po do t'i paguaj 1000 dhe nëse nëse kuksi nuk paguon dritat, kuksit i priten dritat. Normal, si gjithë të tjerët. Dhe çdo kuksiani që s'paguon dritat i janë prerë dritat. Ndërkohë, edhe pse kuksi ka ofruar liçenin, domethënë që të bëhen dritat. Po, pra po po. Edhe liçeni tani. Po pse s'mund ta mbante kuksi t'i thoshte Oshesë për shkak se do përdorësh ujin ti? Po, ka që kanë taksën. Për ujin. Që më përdor ti mua dhe pastaj me këtë të shlyej ty dritat. Jo, këta ja marrin, po s'i japin asnjë gjë, tash edhe që të zbresi ai. Taksa mund të jetë, po varet kush e merr. Ëh. Mm? Jo, jo. S'ka taksa pra. Fare. I merr Tirana gjithë taksat. Kuksi s'merr asgjë. Kuksi merr Suddenly I see nga KT Tunstall. Mirëmëngjes që të gjithëve, mirë se keni ardhur. Është 9:07 minuta në këto momente këtu në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes Jeri. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Olta Lorca, mirëmëngjes Elisa. Kemi censurën gjithashtu që kemi mbartur nga ditë më parë nga e enjtja na thotë Altini për mm. Të gjithë ju është një klip i shkurtër nga një program dokumentar, cilin do ta dëgjojmë tani dhe Altini ka fshirë një fjalë që duhet ta gjejmë. Për sa dhurata Olta? Po kemi dhe një dhuratë nga Preciosa dhe një dhuratë nga Electronic. Mm, okay. Por duke e matur në mënyrë të përsosur. Atij i ka mbetur ende energji për ta provuar sërish. Por duke e matur çfarë në mënyrë të përsosur? Mm. Duke matur çfarë pra? Zonja dhe zotërinj, çfarë është pra që Altini ka fshirë këtu në klubin e mëngjesit? E dëgjojmë edhe një herë. Por duke e matur në mënyrë të përsosur. Atij i ka mbetur ende energji për ta provuar sërish. Mhm. Mm Okej. Okay. 069 20 70 222. 0-6-9-20-7-12-2 Jeri na tregoi javën e kaluar Për uh, vajzat Një treshe vajzash amerikane Studente në Itali të cilat mm -hmm. Shkaktuan një zjarr dhe, dhe panik Panik e përveç kësaj Edhe një lumë pakënaqësish nga italianët që thanë oh, oh, oh, oh, e, oh. Ma da. E pabesueshme, por gocat nuk e dinin që pasta, makaronat gatuheshin me, me ujë. Mhm. Mm gatuheshin me ujë. Me çfarë dinin ato? Ato dinin që hidheshin në në tenxhere dhe po. për shkak se i hodhën në tenxhere, shkaktuan zjarr. Mhm. Mm dhe u desh pastaj që të vinin uh, zjarrfikësit që t'i nxirrnin që atje morën po. Dhe uh, po kishte një vazhdim të vogël. Mhm. Mm uh, Fabio Piki. Pa, po, është një shef i njohur në Itali. Ëm, uh, është i njohur. Ndoshta Okay, nuk e di se sa njohur se tani. Po pati nga ata italianë që bënë komentet, hani hamburgera, patate të skuqura në McDonald's, McDonald's. Mos u merrni me ushqimet. Mos u merrni me, po. Por ky thotë, uh, ky ka shkuar, i ka takuar këto vajzat, i ka ftuar që të hanë në restorantin e tij. Mhm. Mm dhe gjithashtu që t'u japë disa leksione bazike të falas. Si të gatuajnë. Mm. Po, se si të gatuajnë makaronat, si të bëjnë pak salcë për makaronat, ca gjëra tipike italiane. Si vezë këto gjëra. Shikoj italianët këto këto këto i bëjnë. Aglio olio peperoncino, mm -hmm. bën ato e kanë qejf shumë. Kështu që kam përshtypjen që vajzat mund t'ia marrin dorën po, këtyre gjërave. Por me thënë të drejtën, unë kam pasur unë një shok nga Shqipëria. Mhm. Mm që që gatuante. Edhe ai qelloi që ishte në Amerikë në atë kohë. Po. Dhe nuk. S'kishte fare amerikanë këtu. Jo, ai Ëm, um, bëri këtë gabim. Me ujë i bëri makaronat, por i hidhte makaronat në ujë që kur uji ishte i ftohtë. Aha. Para se të po, mirë. Po, atë nuk e dinte që duhet lënë që se ka është, s'është aq është e komplikuar gjëja. Po, pra, me ujë, po ujë do të zierë, ne i bëjmë. Pak vaj etj etj si të duash ti. Po, vetëm veza skuqet kollaj. Vetëm veza skuqet kollaj, po. Dhe ajo do pak vaj të ngrohtë. Po, megjithatë ka një gjë. Ka pasur njerëz që nuk dinin të zienin vezë, Zolta. Nuk e di. Me këtë mendim po ju lëmë. Your song tani nga Rita Ora. E cila tregon herë pas here për gjyshen e saj. Për shembull se si thotë eh, do m'vijë turp kur t'shikojë gjyshja si kam dalë me këto, si kam dalë me ato, mhm. edhe fillon pastaj nënshkruan kontrata për jo të brendshme e gjëra. Çka ka bërë ajo? Keni parasysh. Kthehemi mbas pak. ABC FM, Klan Plus. Alarm without no warning. A je gati? Gati. Do bëjmë një fjala mbrapsht. Gati. Oh, super. Okej, okay, shumë mirë. Atëherë luajmë uh, luajmë që të gjithë ju që jeni në dëgjim në këtë moment e jeni të mirëpritur për uh, të luajtur bashkë me ne. Në fjala mbrapsht, miq të dashur, një lojë e thjeshtë. E cila na paraqet me katër fjalë, njëra me 3, njëra me 4, njëra me 5 dhe njëra me 6 mm -hmm. shkronja. Dua t'ju njoftoj se ka një ndryshim të vogël fare. Që do të thotë? Fjalët janë në trajtën e shquar. Sot fjalët janë në trajtën e shquar. Okej. Mm -hmm. ah. Okej. Okay. Okay. Mm -hmm. mendoni për fjalë në trajtën e shquar. Jo, nuk eh, nuk ka ndonjë ngatërresë. Jo, më s'ka ngatërresë. Okej. Okay? Okej. Jemi gati. Atëherë. Kjo fjalë ka tre shkronja. Në trajtën e shquar, shkronja e parë për ju është U. Tre shkronja mbaron me u. Shkronja e dytë për ju është i. Mm-hmm. Lori është i pari. Lori. Shiu. Shiu. Mm. Është e pasaktë. Jo. Olta. Miu. Mos është tapa? Tapa është e saktë sigurisht. Wow. Dy pikë për Altinin, tapa. Nuk kisha thënë llapa. Mm. Kjo fjalë ka pesë shkronja, shkronja e parë për ju është A. A. Shkronja e dytë për ju. Është K. Do t'i bie si i çfarë. Shapka. Wow. Shapka. Del. Shapka është e pasaktë. Ah, ja. Më vjen keq Lori. Shkronja e tretë për ju është ç. Jo, kam dhënë një version qejfi po. Po, ndonjëri nga ju do ta provojë? Le ta provojë Altini, ka më shumë guxim, është sigurt që ia del. Shkronja, do e provosh Altin apo shkronja e katërt për ju është e. As. Ja. S'ka qejf. Feçka. Feçka është e saktë, bravo Jeri, dy pikë edhe për Jerin. Wow. Feçka. Si jemi të tre me nga dy pikë, po. Jo, vetëm un jam 0. 2 2 2 0. Ne të tre, pra zemra ne të tre, ti je i katërti. Kjo fjalë ka gjashtë shkronja, shkronja e parë për ju është A. Shkronja e dytë për ju është K. Shkronja e tretë për ju është Ç. Prapë? Plaçka. Ta sej në atje. Ah, mund të kishe pritur edhe një germë. Prapë. Se edhe me tre fiton. Tini prapë është në siklet. pra nuk është plaçka dhe nuk është gjithçka. Ne të dy mbaruam. Por mbaron me çka dhe ka gjashtë shkronja. Janë në lojë Jeri me 2 pikë dhe Lori me 0 pikë. Jo, unë dhe Altini me 2 pikë. Altini me 2 pikë dhe Jeri me 2 pikë. Mm -hmm. Atëre, Midis ju të dyve. Shkronja e katërt. Ndërkohë Olta është duke parë se kush fiton nga ju që jeni në dëgjim tani që merrni pjesë në 0692070222. Po Shkronja e katërt është O. Kloçka. Kloçka është e saktë Jeri. Yes. Bravo Jeri. Jeri ka fituar fjala ishte Kloçka, ishin Miu Tapa, Feçka dhe Kloçka. Lojën tonë sot. Ndërkohë un kam proçka. Ah, proçka. E bukur dhe proçka, po ishte kloçka. I kam të shkruajtura këtu, nëse ka nevojë për një verifikim ne i shkruajmë kështu këta që luajnë. Më pëlqen më shumë ajo loja dyshe dyshe me thënë të drejtën. Kjo me katër se si bëhet rrëmujë. Këto ishin në, uh, këto ishin fjalët për sot. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me dashur është Kamila uh, Kabejo tani me Hava. Që jemi duke bërë deri tani, askush nuk do ta merrte neve seriozisht apo aq më pak askush nuk do ta merrte ne për drejtuar institucione shtetërore. Nëse ne do ishim njerëzit që vendosin për taksat e shqiptarëve, duhet të tregojmë të paktën një fije serioziteti. Se për çfarë do t'i taksojmë njerëzit? Kështu që uluni, mbani shënime edhe nxirrni taksa që janë, jo po taksa e mjekrës. Taksa e mjekrës. Kishte një ishte taksa e leshit Po. Dikur që e hoqi uh, uh -huh. Basha kur uh, u bë kryetar bashkie, kishte një taksë leshi uh mhm. -huh. në Tiranë. Ishte. Po që kur qethje deshtë edhe blie lesh, domethënë mund të paguaje, e kam padalli. Ishte. Dhe bëri një, mbani mend që ishin 70 ca taksa që i hoqi Basha të gjitha? Kështu që Po janë hequr 70 e ca. Do shtohen 70 e ca pra. Mirë, do shtohen, po ato që ishin nuk mund të jenë ato që u hoqën, sepse ç'kuptim ka? I futi taksa e leshit pra. Atëherë se çfarë është hequr, dhe pastaj të mendojmë se çfarë do vendosim. Ishin taksa që nuk mblidheshin ato, e pra, po kupton? Mhm. Ai hoqi, por nuk është se i hoqi realisht, nuk hoqi taksë rruge, taksë gjelbërimi, taksa ato që i paguan njerëzit. Po taksa e leshit ishte kur blie lesh. Pra, Deshë shumë njerëz blinin. Shumë tiranas nuk blinin lesh, thoshin hajde varja. E rëndësi na hoqi si s'na hoqi. Ca e morën se e kishin për leshin e vet, ca u irrituan. Thanë unë e kam të gjoksit, e kam të shpirtit, e ke. Okej. Më mban ngrohtë etj etj. Po. E ti thua vetëm në verë. Iku me leshin edhe ajo taksa. Iku dhe ajo. Iku për Por uh, iku për lesh, po, është është fjala. Që do të megjithatë prandaj prandaj po them bëhuni serioz që të nxjerrim ca taksa reale. Shikoni se çfarë bënë, taksë rruge po. për shkakun, taksa po, pra, rruge kom është serioze sepse ti pra. nëse s'do që ta paguash ka policia të rreh, ku do të thotë se okay, nuk të rreh. Po them bëj që të kap, të kap. Për të kaluar s'kalon dot pa taksën. Është serioze gjëja. Po taksa e mjekrës ai e rruan, çfarë ti bëu aty? Kujt i e ke? Ai ta pranon apo jo? Po po them, nëse s'do ta paguaj tak i futin të shpuna që ta kapësh qytetarin në një mënyrë të tillë që qytetari mos ketë nga ta luaj. Po mirë, mos kaloj atje. Mos ketë fare nga ta luaj. As mjekër mos. As në Kukës, fare. Jo, jo, ti. Deri në Shkodër aty ku s'ka taks. Edhe Kukësit i bën mirë taksa kam përshtypjen se e thamë pra që e pranon Kukësi. Jo, Kukësi e ka ngrënë atë taksë tash po. Jo, nëse do shkojë, nëse do shkojë në Kukës do shkojë të rradhosh. Do shkosh në Selanik. Po, më mirë shkon në Selanik. Në po, Selanik. Po, kushton më pak. Ose shkon në Mavrovë. Ose shkon në ça i thonë në Kolashin. Kolashin. Ça të vesh në Shishtavec. Shishtavec është shtrenjtë, është me taksë, është me Është kështu. E ke parasysh. Si po, po, po. si matanë kufirit. Desha ti ke deri në Prishtinë, po. Kthehemi, kthehemi mbas pak në po, klubin e mëngjesit Avashti. Shkon në Greqi të thashë. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit miq të dashur Bruno Mars, tani Cardi B këndon bashkë me të. Ec aty, Olta. Taka taka ta. Rikim tiki ta, tiki tiki tiki ta. Ti gegnisht nuk e flet, gegnishten çoku e merr vesh nga një çik. It's my big bronze boogie Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani Ai dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Ndotja nga plastika është një problem i madh mbarëbotëror dhe një nga sfidat më të mëdha të kohës sonë. Ja disa këshilla për të përdorur më pak plastikë. Merrni me vete çantën tuaj të pazarit. Qeset plastike kanë një kosto të lartë mjedisore dhe janë një nga format më të zakonshme të mbetjeve. Të marrësh çantën tënde është një këshillë e zakonshme, por e mirë mjedisore. Këshillë kaq e mirë sa disa qeveri kanë zbatuar tashmë politika për të inkurajuar më shumë njerëz që ta bëjnë këtë. Herën tjetër, kur frutat dhe perimet tuaja po paketohen në qese plastike, thjesht thuaj jo, ose të paktën vendosi të gjitha produktet ushqimore në një qese. Thuajini jo pipave. Në shtëpi ose në lokal kur porosit një pije, pipat plastike janë një send i panevojshëm me një përdorim. Mos përdorni enë plastike. U ka ndodhur të gjithëve, je i uritur dhe porosit diçka, një sallatë ose ushqim të shpejtë. Mjeti i vetëm për ta konsumuar është plastik. Megjithëse është e pamundur të planifikosh çdo moment, merr në konsideratë që të mbash me vete në çantë ose në zyrë një lugë dhe pirun jo plastik. Rimendoni magazinimin e ushqimit. Qeset plastike, letra mbështjellëse plastike dhe tasat plastikë duhen reduktuar. Në vend që të përdorësh qese plastike për të mbështjellë sanduiçin tënd, mund ta marrësh me vete edhe një enë të vogël. Në vend që të hedhësh në koshin e frigoriferit qeset plastike të paketimit të ushqimit, pse mos ta vendosësh ushqimin në frigorifer në një tas qelqi? Përdorni shkrepse. Nëse të duhet të ndezësh një qiri ose të ndezësh zjarrin për çdo arsye tjetër, zgjidh shkrepset në vend të çakmakëve plastikë. Këto pajisje të lira plastike grumbullohen në venddepozitime për vite me radhë dhe madje janë gjetur në stomakun e zogjve të ngordhur. Lëngjet e paketuara. Në vend që të blesh lëngje frutash të paketuara në shishe plastike, konsumo lëngje të freskëta frutash ose konsumo fruta të plota. Në këtë mënyrë, jo vetëm që do të pakësoni mbetjet plastike, por të bën më mirë edhe për shëndetin, sepse sasia e vitaminave dhe antioksidantëve është më e lartë, edhe sasia e kimikateve dhe sheqerit më e ulët. Uji në shishe. Shishet plastike të ujit janë objekti më i lehtë për sa i përket reduktimit të mbetjeve. Në vend të tyre përdorni shishe qelqi, të cilat rimbushen. Përdorimi i filtrave është i këshillueshëm gjithashtu. Filloni të përdorni metoda pastrimi natyrale. Të gjithë produktet e ndryshëm pastrues jo vetëm që ndotin detet me kimikate dhe plastikë, por janë të zëvendësueshëm. Soda e bukës dhe uthulla mund të përdoret për pastrimin dhe dezinfektimin e shtëpisë dhe Ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Është edhe një tjetër debat ai që është hapur uh, këto ditët e fundit, debati mbi mësimet e homoseksualizmit në shkolla, ah, ku fëmijët tanë po na i mësojnë. Ah. Ah. Oj oj oj. Kjo ka marrë uh, ka marrë vëmendje, nuk e di nëse e keni ndjekur gjatë mhm. gjatë fundjavës atë, po mendoj që u fashit diçka. Por uh, bëhet fjalë për një cikël takimesh lidhur me bulizmin dhe kundër diskriminimit që janë duke u ndërmarrë në disa gjimnaze të në Tiranë. Tiranë. Mhm. Mm Tiranës, uh, ku shkojnë aktivistë të shoqërisë civile, ca prej tyre aktivistë të, të drejtave të njeriut LGBT. Normal. Uh, dhe u mësojnë ato. Gjë që është interpretuar si uh, mësim i homoseksualizmit, pra që shkohen dhe si thua infektohen uh, fëmijët me virusin homo uh, skurbutis që të bën homoseksual. Wow. Po, jo, po të zuri kjo Altin. sa mirë ti ke shpëtuar. Unë u vaksinova se në Amerikë kishin vaksina, por uh, Ma ma bleu babi tha, kush e di. E kupton që i vogël që ta kem. Dhe nuk ne shpëtuam, por nëse e marrin fëmijët në shkolla, kush e di se ç'bëhet. Pastaj do ju vjen fëmijët, po flasim për gjimnazistë, nuk janë dhe aq fëmijë. Po ai ai fëmijë ka ajeri. Gjimnaziste ka po fëmijë ka. Po edhe ne fëmijë jemi po, pra, po. akoma dhe po, unë jam i vaksinuar, unë jam i vaksinuar. Ky virusi, ky virusi të zë që i vogël, ëh, nuk ka shans. Kishte vetëm një gjë që kur ta bënin vaksinën duhet të kthehesh kështu. E ke parasysh, edhe aty ishte pak me siklet. Se të në qarë qarë ç'është kjo tashi se Ti thua vaksinën është kjo Se vaksina në vetvete si funksionon Që ti e merr virusin Po që është i dobët dhe i vogël Dhe nuk të bën gjë um, Gjithsesi për uh, Kështu që janë ngritur disa mm -hmm. uh, Dhe kanë folur për këtë Ishen shumë të ashpër me thënë drejtën Ylli Manjani ka qenë uh, ndoshta ndër të parët Kam përshtypjen ish uh, Ministri i drejtësisë Që ë uh, thanë që në shkolla mësohet homoseksualizmi, eutanazia, droga dhe disa gjëra të tjera. Ishte e bukur se në njërin nga artikujt që e shoqëronte këtë pashë uh, Ylli Manjani kishte një një shall shumë të bukur, me thënë drejtën. Oh, mm -hmm. Një shall të bukur uh, me me sa duket të blerë në Holandë me oh, me ata këpucën, jo, këpuca. Oh. Mm, po, karakteristikën karakteristike mm -hmm. holandeze, po. që ishte shërbente si lidhëse, me atë mund ta shtrëngoje, domethënë duke ngritur këpucën. Ishte shumë e bukur, po. Duhet ta shohim. Që i kanë ata në Holandë dhe dhe njëri nga shkrimtarët i vinte në dukje këtë që Holanda i thoshte simbolin e cilës ti e mban rrotull qafës në krahëror është vendi që po, po. homoseksualizmin e ka të ligjëruar, domethënë martesat mund të martohen ata ë uh, drogën e ka Po pra, legalizuar, gjithashtu mm. legalizuar dhe prostitucionin gjithashtu. Po ashtu dhe ta, eutanazinë që ashtu, kështu që janë katër gjëra që e tmerrojnë zotin Manjani, por që is, Holanda i simbolizon fare dhe ajo këpuca e e mm. lirive pra të të njeriut atje. Kam përshtypjen që që nuk është e vërtetë që bëhesh uh, homoseksual nëse të thonë, nuk është e vërtetë që ka një virus që mund të shpërndahet që i bën njerëzit homoseksualë. Nuk ka gjë të tillë. Edhe dhe të jesh homoseksual nuk është fundi i botës gjithashtu me jo, sa jo. kemi kuptuar. Ë, uh, e di çfarë vjen. Me frymë gjithsesi. Ka po, njerëz, janë njerëz tek e fundit, e ah, kanë drejtën e tyre. Po. Janë të lirë. Edhe edhe jo, po po mendoj vetëm një gjë, që njeriu jeton një herë. dhe mm. dhe ka të drejtë që atë jetën e vet ta jetojë me ca drejta baze. Ke parasysh imagjino që ti të jesh gjithë jetën i persekutuar për për një arsye. Çfarëdo të qoftë kjo? Po, ai për mjekrën, ky për orientimin seksual, ai tjetri për atë gjënë tjetër dhe të ta nxijnë jetën nga fillimi deri në fund. Domethënë ti, thonë ata, ky short të ra vlla, kur u hodhën zaret, ty të ra Po kush i hodhi zaret tashi, e kupton? Po, edhe ty do ta nxijmë jetën Nga fillimi deri në fund, ti do jesh gjithmonë me damkë Ti do jesh gjithmonë i treguar me gisht Ti do jesh gjithmonë anormal Ti do jesh gjithmonë ajo pjesa tjetër Ti do jesh gjithmonë një gjë tjetër Kjo mua më duket e papranueshme Sot e kësaj dite Që domethënë që Ca njerëz të jenë të pa lejuar për të qenë uh, sepse në asnjë nga këto gjërat që kanë ndodhur nuk kemi parë të njëjtin reagim. Si ndaj ndaj kësaj. Do as nga taksat, as nga kur mm -hmm. merr vesh gjykatësit kanë nga 700.000 euro, ky tjetri ka 600.000 euro në makinë, ky tjetri ka jo, këto janë 252 milionë euro, kupton, këta janë burra të mirë sepse këta ta flen me gra. E kupton, është dhe është është okay, por uh, nuk e di, nuk e di. Edhe mbi të gjitha, kjo duhet theksuar që është keqinterpretuar gjëja. Nuk është një parti, nuk është një një gjë që ndodh aty. Po nejse. Kjo është çfarë kishim edhe mendoj se është bo. Mm. Lori, po. Olta? Po po. Altin dhe Jeri, po, po, faleminderit për kohën sot. Muchos gracias. Kemi arritur në fund të programit. Do ta lëm në shoqërinë e Orgesa Zaimit dhe Music Box të gjithë dëgjueshmërinë e lartë të Radios Kombëtare Club FM. Ju përshëndesim që të gjithëve në ekranin e Klan Plus.